Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar shikues, ja ku po takohemi në takimin e radhës në emisionin tonë atje ku burojnë virtytet. Në këtë bashkëudhëtim do të vërejmë disa nga virtytet të cilat e karakterizojnë jetën, veprimtarinë dhe personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është e lehtë të jesh i virtytshëm dhe i sjellshëm me ata të cilët mendojnë sikur ti, me ata të cilët të kuptojnë dhe i kupton, me ata të cilët e ke të lehtë të komunikosh. Megjithatë, madhështia e një personaliteti vjen në shprehje kur ai person është në gjendje të sillet mirë dhe të jetë i virtytshëm edhe me ata të cilët e kundërshtojnë dhe nuk mendojnë sikur ai. Shembuj nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kemi shumë lidhur me këtë e burimit të virtyteve, të njihemi për së afërmi me personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte shumëdimensional dhe i cili vërtet me qëndrimet e tij, me gjestet e tij, me udhëzimet dhe veprat e tija, dha shembull se ai kishte arritur piedestalin dhe maksimumin e mirësjelljes, maksimumin e vetmohimit. Shembulli i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është modeli më i mirë, është madje modeli unikat në historinë e njerëzimit, të cilin të gjithë njerëzit pas tij duhet ta pasojnë. Aspekte të ndryshme të personalitetit të tij dhe tërësi të llojllojshme të virtyteve të cilat vërtet e kishin pasuruar jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të cilat kur ne sot takohemi me to nëpërmjet literaturës, duke i lexuar ose duke i dëgjuar, vërtet mahnitemi dhe themi a ka mundësi që njeriu të fisnikrohet deri në atë masë saqë të lirohet prej të gjitha prangave, prej të gjithë kufijve të egos dhe të dukurive negative. Mirëpo, kjo e arritur ishte sukses i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sukses të cilin ai e arriti falë ndihmës dhe përkrahjes së Allahut fuqiplotë. Allahu e përgaditi dhe e bëri që të jetë i denjë edhe meritor për të qenë bartës i fjalës së Allahut për herë të fundit drejtuar njerëzimit. Të jetë pejgamberi i fundit pas të cilit do të mbeten të freskëta të gjitha mësimet e tij, mirëpo nuk do të ketë pejgamber tjetër. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte Manifestimi dhe mishërimi i mëshirës së Allahut fuqiplotë. Allahu i madhëruar thotë në Kur'anin famëlartë: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dhe ne o Muhammed të dërguam ty jo për diç tjetër, vetëm se për shkak të mëshirës që kishim ndaj botëve. Dhe ardhja e tij s'ka dyshim se ishte mëshirë për të gjithë. Ishte mëshirë për ata të cilët përfitojnë prej asaj mëshire në këtë dhe në botën tjetër, për ata të cilët e pasojnë udhëzimin e tij. Mirëpo, ishte mëshirë edhe për ata të cilët përfitojnë prej asaj mëshire vetëm në këtë botë, pra edhe ata të cilët nuk e pranuan udhëzimin e tij, s'ka dyshim se të gjithë u mëshiruan prej Allahut fuqiplotë me ardhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtë mëshirë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e përjetoi në veten e tij. Kësisoj u soll ai dhe e gjithë veprimtaria e tij nuk ishte asgjë tjetër përveç se përkthim praktik i asaj që njerëzit mund ta trajtojnë ose mund ta definojnë si mëshirë e posaçërisht si mëshirë e Allahut subhanahu wa taala. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tregoi se mëshira që është një prej atributeve të Allahut fuqiplotë duhet të jetë prezente dhe duhet të jetë evidente tek të gjithë njerëzit. Të gjithë duhet të trajtohen ndërmjet vete, të gjithë duhet të ngritin raportet dhe marrëdhëniet e tyre ndërmjet vete mbi konceptin e mëshirës. Lidhur me këtë, thotë Muhamedi alayhi salatu wasalam, la yarhamullahu man la yarhamin nas. Allahu nuk e mëshiron atë i cili nuk i mëshiron njerëzit. Domethënë një njeri i cili nuk sillet butë me të tjerët, i cili nuk niset nga pikënisja e mëshirës në trajtimin që u bën të tjerëve, ai të mos presë mëshirë prej Allahut. Allahu do ta trajtojë atë me të njëjtën mënyrë me të njëjtën vrazhdësi që ky i ka trajtuar njerëzit apo krijesat e Allahut fuqiplotë. Them njerëzit apo krijesat e Allahut duke e pasur parasysh se Islami e promovoi këtë mëshirë, jo vetëm që njerëzit të mëshirohen ndërmjet vete, mirëpo gjithnjë mëshira vie në shprehje nga i forti karshi të dobëtit, nga atij që ka mundësi karshi atij që ka nevojë dhe kjo vie në shprehje në mes njerëzve kur janë në pyetje kategori të ndryshme, disa më të larta e disa më të ulta, por vjen në shprehje edhe në mes krijesave tjera, në mes njeriut dhe gjallesave, qofshin ato kafshë, insekte, apo diçka tjetër. Lidhur me këtë, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur është pyetur se a thua edhe për gjallesat tjera dhe për botën shtazore do të shpërblehemi nëse sillemi me bamirësi dhe humanizëm, ishte kulminacioni i njeriut i cili vërtet jo vetëm që di të sillet butë dhe mëshirshëm. Mirëpo, ishte kulminacioni i njeriut i cili dha shembull se ishte në gjendje ta dëmtojë veten e vet, ta privojë veten nga, nga rehatia dhe nga mirëqenia për të mirën e përgjithshme. Madje, ishte e nevojshme që Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem t'i vijnë vërejtje hyjnore për shkak të brengosjes së madhe, brengosjes së pashembullt që kishte për të mirën e njerëzve. Allahu i madhëruar i thotë në ajet kuranor, fe lealleke bakhiun nefseke ala atharihim in lem juminu bi hadhel hadithi esefa. A thua vallë, o Muhamed, do ta shkatërrosh ti veten tënde duke vrapuar pas tyre nga keqardhja se nuk po besojnë, Në tjetër ajet, Allahu i madhëruar gjithashtu i jep vërejtje që të mos e shkatërrojë veten e vet nga dëshira dhe lakmia e madhe për t'i besuar njerëzit. Këtu, faktikisht, Allahu i madhëruar edhe i definon kufijtë e përgjegjësive. I tregon Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem se përgjegjësi e jotja është që fjalët e mia t'i kumtosh, që porositë e mia t'ua përcjellësh njerëzve, ndërsa a do t'i pranojnë ata apo nuk do t'i pranojnë, nuk është përgjegjësi e jotja, nuk është kompetencë e jotja, madje do të mbetet e tepërt edhe nëse ti brengosesh tej mase për një gjë të tillë, edhe pse Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem i nxitur nga dëshira dhe lakmia e madhe që kishte që të gjithë njerëzit të përfitojnë prej udhëzimit hyjnor, Assesi nuk mund të ndihej rahat, derisa e dinte se në fytyrën e tokës ka edhe një njeri të vetëm i cili nuk përfitonte nga shpallja dhe nga udhëzimet hyjnore. Për këtë arsye, sa herë që i dëgjonte njerëzit duke folur për të tjerët, duke folur për jobesimtarët, duke fol për ata të cilët e kundërshtonin fjalën e Allahut, dhe njerëzit nganjëherë të nxitur nga entuziazmi dhe euforia ishin në gjendje të bënin edhe komente negative, të përcjella ndonjëherë edhe me ofendime ose me mallkime, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ua tërhiqte vërejtjen. Mos mallkoni, mos shani, mos ofendoni, për arsye se mua Allahu nuk më ka dërguar dhe nuk më ka zgjedhur që t'i mallkoj njerëzit, por më ka dërguar mëshirë për ta. E mëshira nuk manifestohet me mallkime, nuk manifestohet me ofendime, nuk realizohet me vrazhdësi dhe me sjellje të këqija, mëshira manifestohet vetëm duke u sjellur butë dhe ashtu si e, na ka mësuar Allahu fuqiplotë dhe ashtu si na ka mësuar praktikisht Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem duke dhënë shembull me jetën dhe veprimtarinë e tij. Muhamedi aleyhi salatu ve selam Ishte i këtillë, i butë dhe i mëshirshëm. Madje ishte edhe shumë tolerant dhe zemërgjerë ndaj të gjithëve. Ky virtyt, nëse vjen në shprehje karshi njerëzve të cilët mendojnë njëjtë, karshi një ngjyre të caktuar të njerëzve, atëherë edhe vlera e tij nuk vjen në shprehje shumë. Mirëpo, vlera e këtij virtyti del në shesh në ato momente kur kemi përplasje mendimesh, kur kemi përplasje dhe divergjenca qëndrimesh, kur vijnë njerëzit të cilët nuk mendojnë njëjtë sikur ne. Dhe aty duhet të vijë në shprehje mirëkuptimi, duhet të vijë në shprehje toleranca, duhet të vijë në shprehje butësia, mëshira dhe mençuria e kështu me radhë. Njëherë Një njeri erdhi te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe kërkoi prej tij që t'ia legalizojë zinanë apo imoralitetin. Në të vërtetë, kërkesa e këtij njeriu ishte e palogjikshme dhe e papranueshme për disa arsye. Arsyeja bazë ishte se një gjë që është definuar njëherë sipas ligjeve të Allahut, si dukuri negative, si e keqe, ajo vazhdon gjithnjë të mbetet e këtillë dhe nuk ka mundësi të ndryshojë për qejfin dhe andjen e askujt. Dhe gabimi tjetër që bëri ky njeri, ishte se kërkoi legalizim për një gjë prej njeriut i cili nuk ishte ky që e bëri atë jolegjitime. Nuk ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ai i cili i definon gjërat si të lejuara apo të ndaluara. Ai është vetëm komunikues. Ai është vetëm përcjellës i asaj që e ka mësuar Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa kufizimet dhe definimet e halalit dhe haramit janë ekskluzivisht në dorën dhe kompetencën e Allahut fuqiplotë. Megjithatë, edhe pse njeriu erdhi me një kërkesë shumë të papranueshme, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pati zemërgjerësi, pati durim dhe mirësi dhe tolerancë që të komunikojë me këtë njeri. Ai filloi të komunikojë me të nga një kënd shumë i rëndësishëm, këndi i bindjeve logjike. Ai iu drejtua këtij njeriu dhe i tha: "Ti që kërkon që në mënyrë të pakufizuar dhe të palimituar të kesh kontakte intime me gratë e huaja, A do të pajtoheshe sikur dikush të bënte të njëjtën gjë me nënën tënde? Ky njeri u përgjigj, asesi jo, si ka mundësi të pajtohem që dikush nënën time ta trajtojë në atë formë dhe ta keqpërdorë në atë formë? Tha kësisoj edhe njerëzit nuk pajtohen që të bëhet imoralitet me nënat e tyre. Pastaj e pyeti, a pajtohesh që dikush të bëjë atë që ti po kërkon të bësh me gruan tënde? Tha asesi jo. Tha kësisoj edhe njerëzit nuk pajtohen që, që ti të bësh imoralitet me gratë e tyre. Pastaj ia përmendi motrën, halën, tezen, bijën e kështu me radhë. Me këtë ia mbushi mendjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atij njeriu se kërkesa e tij ishte shumë gabim dhe ky nuk ishte i vetëdijshëm se çfarë ishte duke kërkuar. Ajo që ky kërkonte, ngase i dukej gjë e mirë, në të vërtetë ishte vetë shkatërrimi. Ishte shkatërrimi personal për te, edhe për ato me të cilat do të kishte marrëdhënie të këtilla, por ishte gjithashtu edhe shkatërrimi për shoqërinë ku jetonin. Pas kësaj, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ia vendosi dorën e djathtë në gjoks dhe bëri dua për atë njeri. Tha o Zot, falja mkatet dhe tejkaloja ato këtij njeriu dhe pastroje prej këtij mkati e udhëzoje kah e mbara. Transmetohet se si pasojë e asaj lutje, asaj duaje, ky njeri më kurrnjëherë nuk i ka shkuar mendja të bëjë diçka të keqe me gratë e huaja. Kurrnjëherë nuk është kthyer kah ato. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë tolerant dhe shumë zemërgjerë edhe me njerëzit të cilët krahas faktit se ishin në pozitë më të ulët se ai, ishin në pozicion për të qenë shumë më të sjellshëm, shumë më modestë, megjithatë ata i, i tejkalonin kufijtë e mirësjelljes. Do të thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe pse ishte në pozitë të lartë, dikush ishte në pozitë më të ulët se ai, ky e kuptonte edhe gabimin e tij dhe ishte në gjendje që ta ndjente dhe ta tejkalonte atë gabim. Një herë erdhi një beduin i varfër dhe kërkoi lypi nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam t'i japë diçka. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me mundësitë që kishte i ofroi diçka. për shkak të kësaj sjellje arrogante, për shkak të kësaj sjellje mosmirënjohëse. Megjithatë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u dha shenjë atyre, pushoni, mos ndërmerrni asgjë, mos flisni asgjë, nuk është punë e juaja të merreni me këtë njeri, përderisa unë jam duke komunikuar me të. Pastaj e thirri në shtëpinë e vet. E gostiti në shtëpi me ato mundësi që kishte dhe i dha akoma diçka tjetër, Atëherë e pyeti, a isha bëmirës ndaj teje? I tha, po, tash ke vepruar mirë dhe bukur, Allahu të shpërbleftë si është më së miri. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam arriti që ta kënaqë këtë njeri edhe pse kënaqësia e tij e kishte një kosto. Megjithatë, ky ishte synimi i tij, t'i bëjë njerëzit të ndihen mirë në afërsinë e tij. Megjithatë, mbeti edhe një problem. Problemi ishte se shokët që mbetën jashtë akoma nuk e dinin se si rrodhi situata, se si u përmirësua situata dhe si ky njeri tashmë ndihet i, i ngopur, i kënaqur dhe është mirënjohës ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Muhamedi alaihi salatu wasallam i tha: "A do të jesh në gjendje që kur dalim jashtë këto fjalë që i the tani, t'i thuash edhe në prezencën e shokëve të mi?" Ai tha: "Po." Kur dolën jashtë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pyeti edhe një herë në prezencën e të tjerëve, "A të bëra mirë? A të ndihmova?" Ky i tha, "Po, më ke ndihmuar shumë dhe më ke bërë mirë, Allahu të shpërbleftë si është më së miri." Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pasi e arriti objektivin e parë, e bëri që njeriu të ndihej i ngopur, të ndihej i nderuar në prezencën e tij. Me një fjalë e pajtoi dhe e kënaqi atë njeri Pastaj tash deshi të shërojë edhe problemin e reagimit, respektivisht reaksioneve dhe kundërreaksioneve që mund të shkaktojnë veprimet e pamatura të dikujt tek ata që i shohin apo i dëgjojnë ato. U tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shokëve të vet. Thotë shembulli im me këtë njeri dhe shembulli juaj është sikurse shembulli i një njeriu i cili e ka një deve. Dhe ajo deveja për një moment trembet dhe i ikën prej dorës. Ky vihet në ndjekje të saj për ta zënë dhe për ta kapur, ndërsa ata të tjerët që janë prezent vihen në ndihmë të këtij njeriu. Mirëpo, duke mos vepruar ashtu si duhet, ata e trembin devenë edhe më tepër, saqë këtij i bëhet e pamundshme ta arrijë devenë e vet. Dhe u thotë, ju lutem, mjaft më ndihmuat, ju lutem, mos, mos tentoni të më ndihmoni, për arsye se ju nuk po dyshoj në qëllimin tuaj të mirë, megjithatë ju po më shkaktoni më tepër kokçarje. Më leni mua ta zë devën time ashtu si di dhe mundem vet. Dhe iu vu pas duke e lutur, duke e ndjellur, duke e përgdhelur derisa e kapi për kapistalli. Thot sikur ata të ishin munduar t'i ndihmonin, ai kurrë nuk do ta zinte devën e vet. Pastaj iu kthye konkretisht iu tregoi këtyre, thot, edhe shembulli i këtij beduini me sjelljen e tij të pagdhendur, me mosmirënjohjen e tij që tregoi në rastin e parë, sikur ju të reagonit, do të ishte një përfundim i keq edhe për ju, edhe për te. Mirëpo, unë vazhdova me te me bamirësi, derisa Arrita që ai të ndihej i kënaqur dhe të pajtohej me atë që i dhash, saqë e dëgjuat edhe ju vetë se çfarë tha. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte aq zemërgjer dhe aq tolerant saqë kur dikush gabonte e pranonte arsyetimin e tij. Në të vërtetë nuk mund të paramendohet një shoqëri ideale në të cilin do të funksionojnë raportet mes pjesëtarëve të asaj shoqërie në mënyrën ma të mirë të mundshme. Ngase njerëzit janë të krijuar të atill me të meta, bëjnë gabime dhe ato gabime doemos reflektohen në raportet mes njerëzve. Kur ndodhin këto gjëra, s'ka dyshim se të dy palët, ai që gabon dhe ai ndaj të cilit gabohet, kanë obligime. Ai që gabon ka obligim që ta arsyetojë gabimin e vet ose të kërkojë falje për te. Ndërsa ai ndaj të cilit gabohet ka obligim që të bëhet zemërgjër dhe ta pranojë tjetrin me gjithë gabimin që ka, të ketë zemërgjërsi dhe tolerancë të mjaftueshme për ta tejkaluar atë situatë të pakëndshme. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me jetën e tij jep shembullin dhe udhëzimin ma të mirë se si duhet të veprohet në raste të këtilla. Gjithnjë kur dikush gabonte, vinte dhe arsyetohej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ndjente dhe e falte. Madje edhe lutej për te që edhe Allahu ta fal. Bile ka pasur raste kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e dinte kur vinte dikush nga njerëzit që ishin hipokrit, që ishin dyftyrësh dhe të atillët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i njifte shumë mirë. E njifte edhe ato që ata flisnin se ishte thjesht një justifikim dhe nuk ishte arsye e vërtet, megjithatë prap Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vepronte me atë që dëgjonte, vepronte duke u bazuar në atë që shihte e nuk vepronte në bazë të asaj që dinte. Që do të thotë se i trajtonte njerëzit pozitivisht edhe atëherë kur ndoshta ata nuk e meritonin një gjë të tillë. Kjo ndodhte kur njeriu gabonte e pastaj e pranonte gabimin. Ndërsa, nëse dikush gabonte, por nuk kthehej, nuk kërkonte falje, nuk arsyetohej, automatikisht paraqitej nevoja për kritikë, paraqitej nevoja që të flitej për t'i larguar dukuritë negative prej shoqërisë. Megjithatë, edhe kritika dhe qortimet e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem kanë qenë gjithnjë shumë edukative dhe shumë të matura. Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem kurrnjëherë nuk kritikonte për të nënçmuar, kurrnjëherë nuk qortonte për të degraduar, Asnjëherë nuk ka ndodhë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ta qortojë dikënd, edhe nëse ka gabuar ndonjë gabim të rëndë, me qëllim që ta degradojë personalitetin e atij njeriu. Përkundrazi, nëse ka pasur mundësi, nëse rrethanat e kanë lejuar, ai madje ka qortuar në mënyrë të përgjithshme, në mënyrë pa e emëruar fajtorin. Zakonisht e ka pasur traditë të thoshte Ma balu aqwamin yaf'alun kadha wa kadha. Çka është puna e disa njerëzve që veprojnë kështu e kështu? Do të thotë përmendej dukuria, identifikohej mirë, demaskohej mirë, mirëpo kryesi i atij veprimi absolutisht nuk përmendej me emër, në mënyrë që ai të mbetej i mbuluar, të mos poshtrohej dhe turprohej para njerëzve, të mos degradohej në komunitet, Ndërsa dukuria si dukuri të dihej se është e paqëlluar dhe si e këtillë duhet të flaket dhe të mënjanohet. Kjo ishte e, metodologjia që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e përdorte në luftimin e dukurive negative dhe përmirësimin e sjelljeve të njerëzve. Në përgjithësi ishte shumë modest për veten e tij dhe në asnjë moment nuk dëshironte që kur hynte diku edhe pse kishte autoritet të pakontestueshëm, edhe pse njerëzit e donin shumë, muslimanët atë e donin më shumë se familjet e veta, më shumë se veten e vet. Por nuk lejonte që kur hynte në një tubim, njerëzit të ngriteshin në këmbë për të. Edhe pse ngritja në këmbë për njeriun e madh është shprehje e respektit që gjithsesi është manifestim i edukatës, i kulturës, i mirësjelljes. Megjithatë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam insistonte që njerëzit të mos ngriten në këmbë për të. Për arsye se ai dëshironte që autoritetin që kishte, respektin që kishin njerëzit për të, të mbetej në kufijtë e të pranueshmes. Gjithnjë interesohej që njerëzit të mos i tejkalojnë kufijtë në respektin ndaj tij, të mos i tejkalojnë kufijtë në glorifikimin e tij, por gjithnjë insistonte që ai të trajtohej dhe të quhej Abdullah, rob i Allahut, dhe gjithnjë thoshte, kulu Abdullahi wa Rasuluh, për mua thoni, ai është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Mos më trajtoni ndryshe, mos gaboni sikur kanë gabuar disa të tjerë duke e trajtuar ndonjë pejgamber të Allahut se është i biri i Zotit ose se është vetë Zoti ose se është personifikim i Zotit e kështu me radhë. Përkundrazi, unë jam njeri sikur ju, nuk dalloj prej juve në aspektin fizik dhe biologjik asgjë, vetëm se e kam një dallim të vogël, e kam një dallim që nuk është i vogël, ajo është se unë jam i dërguar i Allahut dhe kësisoj dua të më trajtoni. Si njeri jam rob i Allahut, ndërsa si pejgamber jam i dërguar i Allahut. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte zemërgjerësi dhe tolerancë jo vetëm për ata që i donte dhe e donin, jo vetëm për ata që bënin pjesë në komunitetin, në bashkësinë e tij. Madje edhe kur vinte dikush prej jashtë, ose kur ishte në pyetje ndonjë kundërshtar, ndonjë armik, ndonjë rob lufte, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sillej me ta me një njerëzi dhe humanizëm të pashoq. Njëherë e kishin zënë një rob lufte dhe e sollën te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai prej mirësisë së madhe që kishte, gjithnjë ua paraqiste Islamin. Gjithnjë insistonte që ata të udhëzoheshin me udhëzimet e Zotit. Dhe nëse ata e pranonin një gjë të tillë, automatikisht të gjitha armiqësitë përfundonin në atë moment. Të gjitha obligimet që kishte ky njeri si rob lufte ose si armik ose si kundërshtar, automatikisht anuloheshin, bëheshin të barabartë në raportet vëllazërore islame. Edhe këtij robi të luftës, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, ia paraqiti thirjen islame, megjithatë, ai tregoi një lloj arogance, edhe pse e pranoi islamin. Tha, Allahumme inni etubu ilejke, wala etubu ila Muhammed. Tha o Allahu im, unë pendohem tek ti, e nuk pendohem tek Muhamedi. Kjo si shprehje ishte e drejtë, ngase pendimi dhe kthimi jonë është te Allahu dhe nuk është te, te njeriu kushdo qoftë ai madje edhe Muhamedi sallallahu aleyhi sallam. Domethënë, si shprehje ishte e saktë, mirëpo nuk kishte nevojë të thuhej për arsye se thënia në atë kontekst edhe në atë rast, ishte me qëllim jo të sqarimit të pozicionit edhe të bindjes, po ishte me qëllim të një farë mënyre uljes pak të, të, të pozitës së Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. Tha, o Allahu im, unë pendohem te ti, nuk pendohem te Muhammedi aleyhi sallatu sallam. Megjithatë, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam e trajtoi këtë ngjarje në aspektin më pozitiv edhe më të mirë të mundshëm, edhe tha, arafe el haqqa li ehli, ky njeri diti kujt mi adhon hakun që i takon. Domethënë, ishte hak i Allahut, që ai t'i nënshtrohet Allahut dhe Allahut iu nënshtrua. Dhe kësisoj, edhe u tejkalua edhe kjo problematikë me një shëmbëlltyrë të pashoqe. Është shumë interesant dhe ndoshta edhe e paarritshme për shumicën e njerëzve një karakteristikë nuk është rast që ka ndodhur një herë e dy, por ka qenë karakteristikë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe atë e shkruar në librat e mëhershëm, varësisht sipas forcës dhe fuqisë së karakterit, ata kanë mundësi t'i mbulojnë ato pika të dobëta, t'i mbulojnë ato dobësi që i kanë, apo nëse nuk janë gjithaq të fortë, dobësitë do shprehen më tepër dhe do të dalin në shesh. Pikë e dobët e njerëzi e njeriut është hidhërimi. Ai provokohet dhe kur të provokohet hidhërohet. Kur hidhërohet reagon në mënyrë të pamatur dhe njerëzit zakonisht për të arsyetuar veprimet e pamatura i kthehen pikës së parë, provokimit. Sa i fortë ka qenë provokimi, sa nxitës dhe ngacmues ka qenë provokimi në mënyrë që t'i arsyetojnë veprimet e pamatura. Megjithatë, Ne duhet të pajtohemi se veprimi i pamatur mbetet i pamatur pavarësisht arsyen ose justifikimin për të ndodhur ai. Vetëpërmbajtja është një virtyt i cili shumë njerëzve u mungon. Posaçërisht Në momente kur hidhrohen tej mase, ata e humbin kontrollin mbi vetvete dhe në atë moment jo vetëm hidhrimi dhe zemrimi si e metë e njeriut, por edhe shumë të meta tjera dalin në shesh, ngase aty shpërthen sistemi mbrojtës prej të metave dhe daljes së tyre në shesh. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe në këtë aspekt ishte shumë i kujdesshëm. Edhe në provokimet më të mëdha, edhe në provokimet më të rënda, ai kalonte tamam si i ka hije një njeriu të dimensioneve të tija. Njëherë, derisa ishin në shoqëri me shokët e vet, erdhi një njeri i quajtur Zejd ibn Sane. Ky Zejdi ishte çifut. Madje, ishte një çifut me autoritet dhe një njeri shumë i ditur, kishte njohuri shumë të mëdha për fenë çifute dhe për librat e shenjtë. Ai kishte lexuar paralajmërimet që qëndronin në librat e shenjtë për ardhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ato nuk ishin thjesht paralajmërime në kuptime të gjëra, mirëpo aty kishte përshkrime të personalitetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në detaje. Aty madje ishin përshkruar edhe disa virtyte të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat ky me përpikmëri i përcillte. Zejdi i përcillte sjelljet dhe gjestet e Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe e vërente se po përputhen me atë që ka hasur të shkruar në shkrimet e shenjta çifute. Megjithatë, erdhi një herë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për të kërkuar një borxh të cilit akoma nuk i kishte ardhur afati. Do thotë kishin ngelur 2 apo 3 ditë deri te afati i pagesës, por ai u ngut që ta kërkojë borxhin të cilin ia kishte Muhamedi alayhi salatu wasalam. Dhe kur shkoi me një pamje të vrazhdë, me një fytyrë të mrolur, me një sjellje shumë arrogante iu drejtua Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O Muhamed, kthema borxhin se për Zotin ju familje e Abdul Muttalibit vërtet jeni njerëz të cilët i vononin borxhet." Në atë moment reagoi Omer ibn al-Khattabi, Allahu qoftë i kënaqur me të. Iu drejtua Zejdit dhe i tha: "O armik i Allahut, a kështu po sillesh ti me të dërguarin e Allahut? Për Zotin, sikur të mos më ndalonte prezenca e Muhamedit alayhis salam, unë tani do të ta këpusja kokën." Megjithatë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam reagoi ndryshe. Tha Omer, unë dhe ky kemi nevojë prej teje për diçka tjetër, jo për këtë reagim, jo për këtë sjellje. Ajo që ne kemi nevojë është që këtë ta këshillosh që borxhin dhe hakun e vet ta kërkojë në mënyrë më të edukuar, ndërsa mua të më këshillosh që njeriut t'ia kthej borxhin dhe hakun e vet dhe kësisoj do të dalim nga problemi. Pastaj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam urdhëroi që t'i kthehet borxhi atij personit dhe njëkohësisht t'i jepet një sasi edhe më tepër si kompenzim se Omeri e tmerroi me kërcënimin që i bëri. Rrugës derisa shkonte ky Zeidi me Omerin për ta marrë hakun e vet, i tha: "O Omer, ti më njef mu se çfarë njeriu jam." Tha: "Po të njof, të njof për njeri të matur, andaj u çudita shumë me sjelljen tënde pak më parë." Tha, me qëllim e kam bërë, në librat tanë të shenjtë, kam hasur përshkrimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në dy gjëra kryesore. Se butësia e tij është më e madhe sesa vrazhdësia e dikujt që sillet vrazhdë me të. Dhe e dyta, kur vjen dikush dhe sillet vrazhdë me të, sa më tepër të jetë prezente vrazhdësia, aq më e madhe është butësia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj pata dëshirë ta verifikoja një gjë të tillë dhe e provova se me të vërtetë është kështu. Dhe u kthyen te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ai njeri e pranoi Islamin. Në të vërtetë ky është një virtyt shumë i madh. Ky është një virtyt që të bën të mahnitesh se si ka mundësi që njeriu të sillet në këtë formë. Ne kur provokohemi, kur dikush sillet vrazhdë me ne, harrojmë a i kemi borxh apo nuk i kemi borxh. Mirëpo merremi me provokimin e tij, merremi me vrazhdësinë e tij deri në atë masë saqë ndoshta harrojmë edhe hakun dhe obligimin që kemi ndaj tij. Dhe kjo padyshim e bën situatën konfuze dhe kjo padyshim na bën që të sillemi keq me njerëzit Edhe kur u kemi borxh, duke menduar se po bëjmë mirë ose duke menduar se kemi arsye të bëjmë sjellje të këtilla. Ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me këshillën që i dha Omerit, kur i tha, "Më mirë kish me qenë për ty, ta këshilloje këtë që të kërkojë hakun e vet në mënyrë më të urtë, më të butë, por njëkohësisht edhe mua të më këshilloje që t'ia kthej hakun dhe borxhin ashtu si duhet." Dhe kjo sjellje e këtillë, kjo butësi e skajshme, kjo butësi kaq e madhe e bëri njeriun që vërtet të bindet se ajo që paska qenë e shkruar në librat e mëhershëm po i përputhet personalisht këtij njeriu dhe unë do t'i besoj këtij njeriu. Sjellja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte shembullore dhe shumë mbresëlënëse edhe me robët e luftës, edhe me armiqtë e tij, edhe me të gjithë ata të cilët ndoshta e kundërshtonin, ndoshta e armiqësonin, ndoshta e lëndonin e përgjaknin, dëshironin ta vrisnin, megjithatë humanizmi i tij dhe bamirësia e tij, sjellja e tij prej të zgjedhuri dhe të dërguari të Allahut ishte gjithmonë prezente. Kur ndodhi beteja e Bedrit, muslimanët zunë rob 70 persona prej kurejshitëve. Ai, Muhamedi sallallahu aleyhi sallam, i shpërndau ata 70 robër lufte tek 70 shokë të vet që ata të kujdeseshin dhe t'i ruanin ata, mirëpo i këshilloi që të sillen sa më mirë me ta. Dhe e dini se cili ka qenë shpagimi për ata robër lufte? Kush ka ditur shkrim lexim prej tyre, e ka pas obligim vetëm t'i mësojë disa muslimanë që të shkruajnë dhe të lexojnë dhe ata kanë qenë të lirë. Disa të tjerë janë shpaguar me kompenzim material, ndërsa disa që kanë qenë të varfër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka falur. Ashtu sikur i amnestoi të gjithë kundërshtarët e vet përnjëherë në ditën e çlirimit të Mekës, i tuboi të gjithë kurejshitët, të gjithë ata të cilët deri dje e luftonin, të gjithë ata të cilët ishin në gjendje të shpenzonin çdo gjë dhe të investonin çdo gjë vetëm për ta vrarë dhe për ta hequr qafe Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë ata i tuboi dhe i pyeti, "Çfarë mendoni? Çka do të bëj unë sot me juve?" Ata i thanë, "Ti je një njeri i mirë dhe me prejardhje të mirë, tha shkoni se të gjithë jeni të falur." Kësisoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u soll me robërit e luftës. Ka raste tjera kur të gjithë ata që i ka zon rob i ka liru përnjëherë pa kurfar kompenzimi dhe pa kurfar shpagimi. Një sjellje e këtillë, e cila e simbolizon edhe frymon me virtyte në mirëqenie, në rehati, po gjithashtu është e virtytshme edhe në kushte të luftës, edhe në kushte të vështirësisë, edhe në kushte të armiqësive të ndryshme, mund të burojë vetëm prej një njeriu të madh, çfarë ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Një sjellje e këtillë është sjellje pejgamberike. Një sjellje e këtillë është sjellje dhe këto virtyte janë virtyte të njeriut të cilin Allahu me të drejtë e zgjodhi që të jetë pejgamberi i tij e pastaj Allahu u kujdes për te që ai vërtet të bëhet i këtillë. Virtytet e Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem janë të shumta. Po qe se lundrojmë dhe zhytemi në detin e atyre virtyteve, nuk do të ngopemi asnjëherë. Mirëpo, neve na mbetet që të përfitojmë prej këtyre virtyteve në mënyrë që ta ndjekim atë shembull dhe në mënyrë që edhe jeta jonë, edhe sjellja jonë të përmirësohet deri në maksimum. Kësaj radhe këtu do të ndalemi për të përfunduar përkohësisht. Mbesim me shpresë se ndoshta në ndonjë të ardhme do të kemi edhe ndonjë çasje tjetër ndaj virtyteve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe refleksionit të atyre virtyteve